Tash e ka pru kaptinën se as udhëzimin të cilën Allahu Xhelle wa Ala në një ajet ja ka pohue Pejgamberit sallallahu alai sallam në një ajet ja ka mohue. E si bashkohen, ka thënë Allahu Xhelle wa Ala në këtë ajetin se ka pru hoxha, inneke la tehdi men ahbebt. Ti, o i dërguar, nuk mundesh kurrë me udhëzu qatë çka e do ti. Në ajet tjetër ka thonë, ve inneke le tehdi, ala siratin mustakim. Dhe ti, o i dërguar, udhëzon për në rrugën e drejtë. Ti udhëzon, ti s'un udhëzon. Ajete. Të dyjat janë ajete. E qysh bashkohen? E qysh bashkohen? Ka thonë dijetarët, Kjo ajeti të cilën e ka mohue udhëzimin është për qëllim se ti nuk mundesh me i folë zemrës atij dhe me ia çelë zemrën dhe me ia futë udhëzimin. Ata e ka n'dorë Allahu Xhelle wa Ala. Nërsa te ajeti që thotë inneke tehdi dhe ti vërtet udhëzon për në rrugën e drejtë, e ka për qëllim se ti e sqaron rrugën e drejtë. E sqaron, e ban të qartë, e ngritë argumentin, ama s'mundesh me i ban njerëz m'u bindë. i është afru vdekja Ebu Talibit, Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka vrapu tek ai. Wa indahu Abdullah ibn Ubi, Ebi Umeje, wa Ebu Xhehl. Nërsa tek shtrati i atina, ishtin Abdullah ibn Ebi Umeje dhe Ebu Xhehli. Ebu Xhehli ka vdekë në kufër, ndërsa ky i dyti e ka pranu islamin. Fe kale lehu, ja am, Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, o axha jem, kul la ilaha illa Allah, Ndërsa shikone tash përfundimin e këtij njerit. Ky njeri e ka ndihmue shumë Pejgamberin sallallahu aleyhi sallem. Dhe qëndrimi i Pejgamberit sallallahu aleyhi sallem në Meke, i sigurum, prej kurtheve dhe torturimeve të qafirave, ka qenë Ebu Talibi. Ebu Talibi s'i ka lon me prek Pejgamberin sallallahu aleyhi sallem. E ka pas xhivarin, garancën prej Ebu Talibi. Andaj i kanë thonë ato, khalli bejnëna wa bejnëhu. Shlona na të mirrena vesh me ta vetë. Mos dil ti përpara. Mos dil para neve, se Ebu Talibit s'kan pas çka me i bo. E qiky Ebu Talib, e ka duru embargon tre vite me Pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Dhe i ka duru torturimet e Pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, të cilat ja kan bo mushrikt prej embargos tre vite. Ka thonë, thuje një fjalë. kam me kërku falje për ty derisa të m'vjen ndalesa derisa të m'vjen ndalesa e në këtë rast e ka zbrit Allahu Xhelle wa Ala ajetin tjetër ma kane lin nebiji wal ledhina amanu en jestagfiru lil mushrikine wa leu kanu uli kurba nuk i takon Pejgamberit dhe as atyre të cilat kanë besu me kërku falje për mushrikt Nuk i takon. Dhe kjo nuk i takon, ka ardhë në shumë ajete. Që kjo fjala ma jembeghi, nuk është e duhur. Mirëpo, prap i kthehna asaj të cilës e përmenda në fillim. Se termët e sheriatit, nëse nuk mirren qysh don Allahu xhelle ve ala, çka don Allahu xhelle ve ala me na thonë me ato sende, devijojna shumë. Këtu ka thonë penga Allahu xhelle ve ala nuk është e duhur. E për çka e ka për qëllim? Na shqip kur e përkthejna nuk është e duhur. Do të nuk nuk po kuptohet diçka ashpër, mirëpo është në kulminacionin e ashpërsisë. Ka thënë Allahu xhelle ve ala, "Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." E njëjta shprehje ka ardh. Dhe nuk i takon dhe nuk është e duhur që Allahu me pas fëmijë. Dhe e njëjta shprehje ka thonë ve ma jembeghi lin-nebiji dhe nuk i takon pejgamberit dhe as atyre të cilët kan besu me bo dua për mushrikat. E njëjta shprehje. Mirëpo shprehjet e sheriatit. Nëse don m'i kuptu, duhesh m'i mbledh krejt ajetet dhe krejt hadithet dhe e kupton çka don me thonë Allahu xhelle ve ala dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me to. Për shembull, ka ardhë shprehja khamër në gjuhën arabe. Khamër i thojnë alkoholit. Mirëpo i thojnë Në esencë fjala khamër është me mbulu diçka. Andaj kush i din me këto çka mirret me mbulesat e grave i thojnë khimar. Khimar i thojnë mbulesës. Khimar. Pse? Se mbulon. E pse është qujt alkooli khamër? Se ta mbulon mendjen. A pi rushit, a pi mollës, a pi dardhës, a pi çka bëhet, a pi qershijës. Po e ka për qëllim sebepin pse është ndalue. E pse është ndalue? Se ta deh mendjen. Ja ejjuhe ledhine amenu, la tekrabu ila salati hatta ta'lamu ma tekulun. Allahu xhelle ka thonë, O ju të cilët keni besu, la taqrabu ila salati wa antum sukara. Mos u afroni në namaz tu kon dehur. E pse? Shkaku hatta ta'lamu ma taqulun. Derisa ta dini çka jeni tu thon. E mirë, nëse alkooli prej mollës të ven në qiket gjendje, a s' është haram a. E këtu është, ka thonë Shejhul Islam, se këta njerëz janë marrë me e ka çel ai fjallorin dhe ka thonë khamër, qenka prej rushit të arapt. E Allahu xhelle ve ala nuk e sinon prej rushit, po e ka për qëllim sebepin pse ta, pse ta ndaloj. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la darara wa la dirar. Nuk lejohet m'i bo dam vetvetes as dikujt tjetër. Rregull e përgjithshme. Andaj termet e sheriatit është patjetër m'i njoft nëpërmjet Allahut. Fjala salat, fjala salat, namaz, në gjuhën arabe i ka dy kuptime. E nëse e çel fjalorin, edhe e kshir çka domethonë salat. Ka me thonë ai, lutet dhe kërkon falje për dikan. E nëse e çel fjalën e Allahu xhelle ve ala ve akimu salat dhe falne namazin, a mund është mi përputh? S'un i përputh. Andaj disa sufi kanë thonë e lutëm Allahun edhe e kena kry obligimin. Jo. Andaj, njohja e termeve n'sheriat, edhe kësi shembuj, ka shumë n'sheriat. Çka termi çka ka synu Allahu nuk përputhet me termin e sheriatit. Edhe pse mundet me pas ndërlidhja, po. Saqë disa dijetarë kanë thonë, në namaz ka dua, në namaz ka dua, dhe në namaz ka shlyerje të mëkateve. Për shembull n'gjuhën arabe thash, fjala salat është me shkri altanin, me shkri me nxet. Me pas dit Allahu hajr tek ata, i kish udhëzu. Le esma ahum, i kish ba me ndëgju. Kan thonë dijetarët, këtu i kish ba me ndëgju s'e ka për qëllim me jau ndreq shqisën e veshit. Se tamam e kanë. Ata shqisën e veshit, tamam e kanë. Ata ndëgjojnë. Le esma ahum, i kish ba me ndëgju e ka për qëllim, i kish ba me ndëgju me zemër. Ama ç'ka thënë, Walau alima Allahu fihim khajran. Sikur të kish pa Allahu te ata khajr. E kundërta çka është, s'ka pa Allahu khajr. Me pas pa khajr, i kish udhëzue. Andaj, Allahu xhelle ve ala, ia ka mohua pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, udhëzimin dhe e ka përkasue udhëzimin absolut tek vetvetja, ndërsa neve çka kena obligim, Na e kena obligim komunikimin. Wa ma ala al-rasuli illa al-balaghul mubin. Allahu xhalla wa ala ka thënë dhe të dërguarit e këtu vlen për çdo davetxhi. Për çdo kan çka don me bë thirrje n'rrugë t'Allahut xhalla wa ala, le t'i kuptojë këtë drejtësion e mirë. Wa ma ala al-rasuli pejgamberi s'ka tjetër obligim illa pos al-balagh al-mubin. Sqarimin e qartë. Pastaj ka thonë me këshill, ama s'ka thonë veç këshill, po të mirë. Pse e ka kushzu me të mirë? Se ka këshilla të këqija. Që ka thonë imam Shafiu, kush më këshillon para krejtve, ai do me më nënçmu mue. Andaj ka këshill të mirë. Ka mundësi fjala është e mirë, po ti s'di me, me, me, me servue. Njoni me ta dhonë tye një sen shtrejt, një margaritar. që kushton me miliarda, një parfem të shtrejt, që kushton me, me mija euro, me, edhe me ta dhon ftyrës. Billahi alejk a e kishe marr, pash Allahin a e kishe marr, ftyrës me ta hedh. Ti, ai thotë, e, kjo kushton me, me qindra mija euro, çka m'intereson sa kushton, mos ma jep ftyrës. E kështu me radhë dhe ka thonë, bil meuidhati, jo çdo këshillë, haseneti. Wa jadilhum billati hija ahsan. Ndërsa kur ka thon për polemikën e treta, shkallë e davetit dhe ban polemik veç polemik me polemik të mirë, jo, billati hija ahsan. Me atë çka ma e mira. Se polemika është objekt i armiqësive. E nëse s'bahet në mënyrën ma të mirë çka munet m'u ba, s'ka dobi pi asajna. Edhe ka thonë Omer ibn Abdul Azizi, Andaj, duhet njeriu m'u përkatësue dhe me ju përkofizue teksteve të Allahut xhelle, xhelle fi ula dhe me kuptue se vetëm Allahu xhelle ve ala i ka çështjet në dorë. Ka thanë hoxha Allahu e mëshiroft në këtë ajet dhe në këtë hadith ka disa mesele. E para se Allahu xhelle ve ala ja ka, mus, ja ka mohue dobijën kurkujna tjetër pos vetvetes. Kurkush s'munet me të ba dobi, as n'dunja as në ahiret, pos Allahu xhelle ve ala. Krejt tjerat janë shkaqe. Krejt tjerat janë shkaqe të cilat i ka caktue Allahu xhelle ve ala dhe nuk bajn dobi vetvetiu. Dhe kjo është marrë nga fjala e Allahut xhelle ve ala, ti nuk mundesh me udhzu atë çka don ti. Mesela tjetër, thot hoxha, wa hiya al-mas'alatu al-kabiratu. Do thot kjo është një mesele shumë e madhe. Tefsiru qawlihi Shpjegimi i fjalës kul la ilaha illa Allah. Thuaj la ilaha illa Allah bi khilafi ma alayhi man yadda'i al-ilm në të kundërtën e asaj çka pretendojnë disa se kanë dije. Çka don me thonë hoxha? Allahu e mëshiroft se kjo mesele thuaj la ilaha illa Allah Apo i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuj la ilaha illa allah. E pse hoxha e ka nxjerr këtë mesele ka thon kjo në kundërshtim me ata njerëz të cilat shtiren se kanë dije, ndërsa s'e kum, s'e kanë kuptu fjalën la ilaha illa allah. Ç'e ka nxjerr nga kjo? Ç'e ka nxjerr këtë dobi nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i ka thon axhës vet thuj la ilaha illa allah ka thon hoxha në vende tjera Inna hadha la shay'un ujab. Kjo a ni sen i çuditshëm. Kto e kanë ditë, mushrikët e kanë thon këta. Edhe Abu Talib e ka ditë çka do me thonë la ilaha illa Allah. Megjithatë i ka thonë pejgamberi alejhi selam, thuj la ilaha illa Allah. Çka ka dasht me thonë? Çka po do me thonë hoxha? S'ka lidhje pse ai e di çka a tu dasht me thonë, ashtu s'pe thotë. E tjetra dobi, A i kish ba dobi veç me pas thonë? A s'e kish thonë për hatër të nipit, hajde pe thamë, hajde. A qatë shumë i vrazhdë a kon Ebu Talibja? Ai e ka nimue nipin e vet. Me pas kon puna veç me thonë e kish thonë vëlla edhe ish rahatue. Po ai e ka kuptu çka a tu lyp ky? Ky a tu thonë mohoji krejt të adhurumt pos Allahut. E këta s'e tha. Sa ai tjetri ka nejtë gati aty. E tergabu an milleti e, ebike? Apo do me lanë fejnë babës tanë? Ja ka, ja ka prek entuziasmin, ja ka prek emocionin, ja ka prek emocionin, andaj thot hoxha, el mes'eletul kebira, është pak e hollë meselja, për me kuptu. Po hoxha do me thonë, Ebu Talibi pse e ka kuptu fjalën la ilahe illallah, ka refuzu me thonë. Se mos ta kish kuptu çka a tu thonë, e kish thonë, veç pe thamë, s'e di çka jam tu thonë, po pe thamë, rahatoju ti. Po jo, e ka kuptu çka a tu dash me thonë. Andaj edhe e ka mohue me thonë. Andaj, thotë hoxha, kjo është një mesele e madhe dhe s'e kanë kuptue shumica prej atyre të cilët pretendojnë dituri. Andaj ka thonë hoxha, pastaj, enne Eba Xhehlin ve men maahu ja'rifune muraden nebijji sallallahu aleyhi sallam, idha kale lir-rexhul, kul la ilaha illallah. Eba Xhehli, dhe ato shokë që i ka pasë përreth, e kanë ditë shumë mirë, thot hoxha, çka tu dasht me lypë ki me la ilaha illallah. Shumë mirë e kanë ditë, se përndryshe veç shprehjen kurrë s'kishin refuzu mos me thonë. Kjo çka po do me thonë hoxha, me i bo demant njerzve të cilët janë të njollos me njollat e xhehmizmit dhe irxhasë. Çka i thonë njerzve, thuni la ilaha illallah dhe jetoni si doni se s'ka problem. Vallahi Ebu Talibi, çka s'ka sakrifikue dhe prapë s'e ka thonë. Ka sakrifiku me, me shpirtin e vet. Dhe prapë s'e ka thonë. Pse s'e ka thonë? Se e ka kuptu çka a tu dashtë Pejgamberi alejhi selam. Edhe Ebu Xhehli e ka kuptu. Andaj ka thonë hoxha. Fe kabbaha Allahu men Ebu Xhehlin a'lemu minhu bi asli l'islam. Allah e shëmtoftë atë njeri. Çka Ebu Xhehli e ka kuptu fenë islame ma mirë se ai. Se thojnë, ve jekulun, e thojnë, e inna le tariku alihetina li shairin mexhnun. A kena me i lan të adhurumt tonë për një poet të çmendur. Pse i ka pru hoxha këto ajete? Shikone mirë çka konkludohet prej këtij ajetit. Allahu thotë, kur ju është thonë atyne thuni la ilaha illallah, kan bo kibër, se thojna. Pra kuptimi la ilaha illallah sipas tij është me i braktis t'adhurumt. E ai çka s'i braktis t'adhurumt, pos Allahut xhelle ve ala. Çka i ban dobi nëse ai me miliona herë thot la ilaha illallah. S'i ban dobi. Ktu e ka nxjerr hoxha këtë meselen të madhe, andaj ka thon kabbaha Allahu men Ebu Xhehlin a'lamu minhu bi asli l'islam. Allah e shëmtoft atë njeri i cili Ebu Xhehli ja ka shkue në njohjen e Islamit. Ka thonë mesele tjetër, xhidduhu sallallahu aleyhi sallam ve mubalagatuhu fi islami ammihi, serioziteti i madh dhe zeli i madh i Pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, m'u bo njeri dhe axha i tij konkretisht musliman. Dhe kjo neve na jep një, një këshill t'madhe, se njeriu deri momentin e fundit s'ban me, shpresu, me hek shpresat prej dikujna. Se Ebu Talibi, Pejgamberi alejhi selam, deri sa ka vdek, s'i ka hup shpresat, se mos p'e thot fjalën la ilaha illallah. Se pejgamberi salam edhe më herët i ka thonë thuaj la ilaha illallah. Mirëpo pejgamberi salam deri në momentin e fundit. Dhe kjo është demant për ata që i lajnë durt apo i hupin shpresat prej dikujna. Jo, mos i hup shpresat. Ngase Allahu xhelle ue ala neve na ka urdhëru deri në momentin e fundit me thirr n'rrugë t'Allahut xhelle ue ala dhe ti me definicion ti s'e udhzon. Ti mision e ke me thirr. Ti mision e ke me thirr. Dhe përtash për besë të Allahut xhelle ue ala dhe ka thonë Allahu xhelle ue ala Kjo ngjarje që e përmendëm, ngase është në Sahihun e Muslimit, është demant për ata njerëz të cilët kanë thënë se Abdul Muttalibi ka qenë musliman. Se ka prej njerëzve që thojnë baba i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë konë musliman. Edhe kjo prej xhehlit në kub, jo në katror. Në kub është, jo në katror. Dhe këta pse e thojnë? Ka thonë Shejhul Islam Filozofat prej mençurisë së tyre shikojnë larg dhe e kanë pa se nëse fjala la ilaha illallah shpjegohet sikur sipas shpjegimit të atyre se la ilaha illallah domethonë nuk ka fuqi krijuese prej kurrgjë hiçit në diçka pos Allahut xhelle ue ala kjo i prishet me qikët hadith Pse i prishet? Se baba i pejgamberit alayhis salam, nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mixha e pejgamberit alayhis salam, Ebu Xhehli, Allahu ka, ka tregu në Kur'an se ata e njofin Allahun. E masi p'e njofkan Allahun, pse kan kan mushrik? E kjo u ka prish këtë mesele. Andaj çka kanë thënë? Qysh me ndreq këtë mesele? Baba i pejgamberit sallallahu edhe nana janë kanë musliman. Pejgamberi alejhi selam ka bo istigfar njëherë për ata para se me zbrit ndalesa, ka kërku falje për, Allah, për, për ta te Allahu xhelle ue ala dhe nuk i është falë atina. Çka domethonë kjo? Kjo domethonë hoxha se sa t'dush thuj ti rahmetlija për dikan. Sa t'dush ti thuj rahmetlija, merhumi. Nëse te Allahu xhelle ue ala nuk është rahmetli, sa t'dush thuj ti. E kot është. Nuk bahet njeri rahmetli nëse s'ka qenë musliman dhe n'rrugën e drejtë të cilën e don Allahu xhelle ue ala. Pastaj ka thënë hoxha medarratu ashabi sui ala al-insan, dobi tjetër nga kjo ngjarje është dami i madh nga shokët e këqij. Dami i madh nga shokët e këqij. Mos me pas qenë Ebu Xhehli, ndoshta e kish thonë fjallën la ilaha illallah, edhe pse kjo në caktimin e Allahut xhelle ue ala, mirëpo sebepet. Thot hoxha, dami i madh i shokëve t'kqi Andaj, Ebu Xhehli i ka nejtë gati, a pe, a pe le fejnë e babës tanë. E kështu me radhë. Hoxha ka nxjerrë prej kësaj, se shokët e kqi bohen sebep për me lanë rrugën e, e drejtë. Andaj, Allahu xhelle ue ala ka tregu e një, një rast në suren Furkan, kur njeriu ka m'i kafshu gishtat e tij. Je, jeaddu dhalimu ala jedej, ka m'i kafshu zullumqari durt e tina. Jekulu ja lejteni ittehadhtu mea rresuli sebila. M'ka mashtru shoki. Andaj hoxha e ka nxjerr nga kjo ngjarje se shoku i kesh momentin e fundit ta thot një fjalë edhe ti mbaron në xhenem. Ebu Talibi ka mbaru në xhenem se s'ka mujt me e lan në disa transmetime tjera i ka thonë Ebu Xehli o Ebu Talib këtë gratë e kurejshve kanë me të kesh Aja e s'un e ka bajt këta. Sikur sot çka ju thu njerëzve. Koritesh para njerëzve. Çka ju thu njerëzve. Ai mendon mas dekës çka ka m'u fol për ta. As mendon se në ahiret çka ka me ndodh me ta. Kjo është prej sefahetul umuri prej gjërave të poshta. Andaj, Duhet njeriu me pas kujdes ka thënë hoxha mesele tjetër madarratu ta'zim al-aslaf wal-akabir e keqja e madhërimit tepër të baballarëve. Kjo smuje e të parëve edhe të fundit. Një prej shkaqeve se njerëzit futen në zjarr është madhërimi i madh i baballarëve. Baba e ka respektin, mirëpo e ka kufinin. Nuk bëhet Allah baba, ndërsa njerëzit e bojnë Allah babën e tij. respektu edhe me ju nënshtru edhe me ju bin krijesës, kur t'i bëhet mëkat krijusit. Kjo rregull. Dhe nuk vin ndesh tekstet e Allahut dhe tekstet e pejgamerit, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe ka thënë Allahu gjellë wa ala, wa kedhalike ma arselna min qablike fi karjetin min nëdhirin, dhe na kështu para teje, nuk e kena dërgu donjë të dërguar në, nëpër qytete, illa kale mutrafuha, vetëm se njerëzit të cilët kanë pas pasuri shumë, Boll e shumë, kalu, kanë thonë ato, kale mutrafuha, inna vexhedna abaena. Shikon e smundjen. Baballarët i kena gjet në këtë rrugë. Apo, a i së në lefë e në babës vetë. Ai nuk e di a është e saktë, a nuk është e saktë. Kryesorja baba vetë në qatë rrugë. Se shëjtoni thotë, qysh ka mundësi ket baba jot e babgjyshi jot m'u kanë dalalet. Andaj Allahu xhallahu ka thënë: "Aw law kana aba'uhum la yaqilun shay'an wa la yahtadun." A dhe nëse baballarët e vet as kan pas mendje, edhe as kanë qenë rrugën e drejtë, domethënë, a i kishin pasue qat hera? Amo kjo është smundje e të parëve thash, edhe e të fundëve, "Wa inna ala atharihim muqtadun." Dhe njerëz thonë, "Na jena ti pasue gjurmët e Baballarëve tonë, andaj thotë hoxha, kjo është një e keqe dhe një e metë dhe një ves i keq dhe i ranë, i cili bëhet shkak me hi në zjarr njeriu, se s'un e le fejën e babës vetë. Feja Allahu Gjellewal është me argumente. Ndërsa pejgameri, autoriteti ma i lartë, e ka msue fejën me shpalje. Ai e ka msu fejën me shpalje? E na? Pra ka shejtan prej xhinve dhe prej njerëzve. E ata shejtan prej njerëzve janë baballarë t'dikujna dhe bi dikujva. S'kan ra pi qiellit njerëz të cilët s'kan përkatësim kërkund, jo janë baba i dikujna dhe biri i dikujna. Megjithatë Allahu xhelle ue ala ka thonë, rujuni prej sherrit të xhinve që janë shejtan edhe shejtan prej njerëzve. Shejtan prej njerëzve. Andaj njeriu duhet me pas kujdes se kënd e pason dhe mos me pengue afërsia në pasimin e rrugës Së drejtë. Pastaj ka thënë hoxha, esh-shahid li kauni l'amali bil khawatim, dhe me këtë e përfundojna, dhe argument ka në këtë ngjarje, me ngjarjen e Ebu Talibit, se veprat janë sipas përfundimit. Pse sipas përfundimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në momentin e fundit Ebu Talibit tu, tu dhonë shpirt, i ka thënë thuj la ilaha illallah, ai e ka kuptu? Dhe i ka thënë thuje këtë fjalë dhe kam argument te ti për ty te Allahu xhelle ue ala. Pra njeriu në momentin e fundit nëse e thot La ilaha illallah dhe pendohet te Allahu xhelle ue ala, Allahu ia pranon pendimin. Andaj teubja pranohet derisa të mërrijë shpirti në gargara. Gargara domethonë kur të baje fyti garr. Andaj është quajt gargara. Se në momentin e fundit del. Andaj teubja pranohet në këtë mënyrë, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal a'malu bil khawatim. Veprat te Allahu peshohen sipas përfundimit. Ka se ka qenë një njeri i cili ka luftuar me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e kanë pa shumë të guximshëm dhe shumë i cili ka marr guxim në thyerjen e safeve të mushrikëve dhe kanë thonë ky sigurisht e fitoi xhenetin. Dhe pejgamberi salam ka thënë au ghayru dhalik apo diçka tjetër. Ka pas për qëllim zjarrin. Kanë thënë qysh ky më i guximshmi apo diçka tjetër dhe kur e kanë pa e ka pas shpatën të futme në gjoksin e tina. Dhe ka shku njoni pi sahabeve edhe e ka pa edhe e ka myt vetveten. Ka luftu, ka luftu, ka luftu, ka luftu, ka bo xhihad n'rrugë t'Allahut xhelle ue ala dhe në fund e ka myt vetveten. Se mundet juve me ju praptu me gjithë tokën. Njeriu s'ban m'u sigurue në, në dunja, aspak po duhet me qenë zemra e tina, vazhdimisht qysh ka thënë Allahu xhelle ue ala, uexhilun. Ata vazhdimisht janë të frikësuar. Cilësia e besimtarit është uexhilun. Vazhdimisht i dridhet zemra, qysh ka me përfundue. Andaj lusim Allahun xhelle ue ala që të na bëjë prej atyre të cilët e pasojnë shpalljen e Allahut xhelle ue ala dhe nuk i japin përparësi mendjes së tyre, pa marr parasysh sa është e fuqishme mendja, duhet me i dhon fjalë fjalëve të Allahut xhelle ue ala, sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhmas të muslimanëve lusim Allahun xhelle ue ala që të na udhëzoje